але які саме не міг поки що зрозуміти. Уже, здається, вимальовувалась схема. Хтось дочекав закінчення випускного вечора, впевнився, що деркачі рушили пішки звичним шляхом і перехопив їх у травневому. Щоб випередити, скористався машиною, залишив її за дальним поворотом, аби деркач не насторожився. Так от дочекався в темряві, коли подружжя пройде повз нього, і вистрелив ззаду. Раз і ще раз, а потім скочив у шістку і шукай вітра в полі. Ні, не вибудовувалося по-справжньому, бракувало внутрішньої повноти картини, логічної стрункості. Тому Матвій Петрович вирішив змінити тему розмови і разом з хлопцями поміркувати хто саме міг піти на вбивство. Без сумніву, цеховики до цього непричетні, навіть якщо Вадим з Денисом Комаровим недооцінили їхні зв'язки з Деркачем, ці спритні діячі надзвичайно рідко йдуть на мокруху. Не випадково ж вони тратять величезні гроші до двох третин незаконних прибутків аби уникати будь-яких ускладнень та розголосу. Купують усіх, хто становить для них щонайменшу загрозу, але не вбивають. Деркач мав зв'язки з цеховиками мінімум два роки, і до останнього часу ускладнень у їхній мережі не було. Живи сам і не перекривай кисень компаньйоном. Цього принципу жора дотримувався неухильно. До того ж нещодавно мало не всі цеховики були виведені з гри, сіли, а ті, що залишились на волі, деркача не боялись, бо розуміли, він не бовкне зайвого на допиті, адже покарання за участь в чорному бізнесі набагато вище, ніж за звичайний рекет. Конкуренти непереконливо. Не бачився гайда серед ватажків інших угруповань нікого хто міг би поміряти силами з деркачем, хижаком досвідченим і сильним. І знову ж таки, до чого тут Клавдія? Якщо вже вистежувати деркача, то набагато простіше улучити момент, коли б він був сам. Зрештою, вбивство клави як небажаного свідка теж мотивується погано. Темно було в травневому, дуже темно. Хм, Та вона б нічого не розгледіла. Закричала б то й що? Машина поруч. Гравці, наперсточники, шулери, системники теж відпадали. У цьому не сумнівалися ні слідчі, ні Сагайда. У Возині та околицях паслося всього півтора десятка шахраїв. Гроші вони мали не надто великі провінція, тож досі не спостерігалось помітного терця між ними та ракетирами. Щотижневі скарги ошуканих доброчесних громадян справи не стосувались. Звісно, гравці не овечки можуть по звірячому побити конкурента, та й з буржниками вони не панькаються. Коли вже дуже припече, то й кілера наймуть але будь-який професійний кілер вимагатиме за деркача, враховуючи його становище та підготовку, суму не меншу, ніж піврічний навар усіх гравців. Та плюс ризик. А хто ж іще залишався? Бутлегери в Узені не прижилися. Це Сагайда знав точно. У містечку споконвіку пили домашнє вино і наливку. На горілку навіть у застійні часи попит був невеликий. Тож після указу на самогон не накинулись. Черги біля горілчаних крамниць помітно не зросли. П'ять-десять хвилин у дні авансу, півгодини перед святами хіба то черга для стійкої радянської людини. Ні, нічого суттєвішого, аніж продаж абрикосівки у банках з-під соку та на численних п'яних бійок біля гадючників чи в лісосмузі вузені не було. І хоч би що накоїв Деркач та його команда, до стрілянини справа б не дійшла.